un Vespero, a Octavo, uno, mi presentos a Mark Chaffron, Lilas en Chicago, Usono, Liloyas en Madison, Wisconsin, laboras quien informatiquisto por la asocio de la cooperativa de pronto con Tsuna. Chafro, estas Dumbiva, miembro de la UEA, MEF, Kaikea, dichestis en enas en la domintu do un pomolo do i volas credit free na eh uh, vaca mi visitis spata por eh uh, io mi bonidi hispanon kai postio mi volis spari prelego di vota mal c'era se stre interesavanto do <clears throat> eh uh, mi havas paperon version che di anco i havas kelkaj uh, kopion se vi se vi volas uh, uzi ĝin povas se nestas estas necese sed vi ne fidis ie la teknologio pro tio mi <laughs> kunportis tion <laughs> um, do <clears throat> mi unue faros in konduko kaj poste mi uh, preparolis calcae afero qui relatas al Guatemala kai multae aliaj partoj de <clears throat> Latino America generale kai poste mi priparolas la historion kaj se oni havas tempon vi diris iun pri Guatemala hodia do <clears throat> mi legos mian prelegon char te maniere mi po paroli tu rapide. dire. Just as la prelego. Do uh, mi credes che Buddha es per antisto Uh, eh, mi voyage al Guatemala in januaro 2000 uh, dec do mi compolos de te ridin. Io al Guatemala. Non ni comezzo con la flago de Guatemala. Tio asses la flago de Guatemala oni diris che mi demandis kiel oni electis tiai uh, coloroi por la flago blanco kai blua kai <clears throat> oni diris min che estas por la du oceano uh, kai poste mi diris che estas aliai flago kiu multan similas alla Guatemalan flago stranga congruo, ciò ne? <laughs> ĉu vi povas imagi kiel <laughs> poste oni priparolos tion uh, sed tio estas tiu montras iom <laughs> pri kial estas tio um, do um, nun uh, ni pritraktu la trajtojn de Guatemala uh, Du hast es mal gewandert, Lando. Ähm, Estas pli malpli la, uh, la sama grandezo kiel la uh, ŝtato de Durango, via Heimstato. Kaj uh, eh, sed havas multaj de, de loĝantoj. Eh, <clears throat> kvardek uh, uh, punkto set uh, mil jonoj de loĝantoj. Uh, kaj ankaŭ estas multaj guatemalanoj en Usono. Um, do <laughs> vi verŝajne bone scias uh, kie estas uh, Guatemala. Um, en Usono, kiam mi voyagis al uh, Guatemala, homo diris min, tu estas en Afriko? <laughs> estas unu al la plei indigenae lando en Ameriko. Do, tio estas iom mal simila al, al uh, quelcae aliae lando, exemple Mexico. Um, <coughs> estas, oni, es mal facile si exacte, precise précis de qui ont <clears throat> des euh indigènes indigènes à SS en Hollande. Ça reste plus mal de Kardec qui spinne des procentaux. Quand ça se monte mestizo. La indigène est la uh, plus part des Maya. Ça uh, se euh la la grande plus montre de la Uh, la hispana es la oficiala lingua, sed es es du dec far indigena lingua. Se tia estes maia lingua, diversae maia lingua, kiu shainas tre malsame kiam oni ilin uh, scribita. Do tio <clears throat> estas uh, mapon de Guatemala, vi povas vidi che estas diversae afero in Guatemala, estas montaro, estas uh, plagion, kai tiam plu, jangalon, kai uh eh, each habis montarum qui uh eh, i think it's la uh, uh, eh, altezza de uh, mil du dec metro pro me tio as a tre <laughs> alta monto uh kai uh, ti monta e tre alta estas volcano En tio regiono estas uh, multa ter tremoi tio estas uh, di anca conos ter Um, vi anche può vidi che Guatemala ha un tre mal grande Atlantica mal bordo. Se, hmm, questo è appunto Belize che ha un tre grande Atlantica mal bordo. Stranga con lui, ci ne? Anche questo è io che ho protio, o voi che ho Sir Francis Drake, la piratoi, <laughs> che ho forprenis de Hispanio la landoi kiel Belizo. Um, <clears throat> bone. Um, nun ni parol uh, eh, la productoi, la industrio. O tio estes la lingvoi de Guatemala, vu povas vidi kiel ili, uh, kiel multe ili eh, estes, ke la locoi de la diversa lingvoi. Kai nun, <clears throat> tio estes la industrio de Guatemala, um, do la... Um, <clears throat> Cepoi, uh, exportajoi, estes capo, bananoi, sukeroi, naftoi, cae bestoi. Quardec procento de la exportajoi iris al Usono. Do Usono estes tre grava uh, partnero de Guatemala. Um, por pli amplexi nian colon de Guatemala, estes utila compari cin cun quelcae aliae lando. Mexico, exemple. Usono, kai tio, kio estas la plej malriĉa lando de la Ameriko. Do, <clears throat> li vidis aferon kion, kio ne estas surprize, en <clears throat> la malriĉa landoj, estas malpli de negocio, kai malpli de ehm, de malneta uh, en malneta en spesa producto pro capo. Kio estas la la PIB en, en uh, Hispana. Um, kai tio estas um, iu kiu montras kiu la mal egaleco kiu existas en la lando. Kai oni vidas ke la mal riĉa lando la mal egaleco estas pli pli granda. Kai la riĉa lando pli malgranda. Tio io metis surprizas. Sed tio estas. Ankaŭ oni vidas ke la malvicenda havas pli splide uh, eh, agricultura labor tio anche me sta scute che sorpresa la anche tio è sta sufficiente sorpresa che non ne tu e eh, pola sclaridi che è che è sta <clears throat> eh, massa in la uh, percentage de catolico e la diversa lingua do e non sono tre estrema alta en Mexico estas tre alta. En Guatemala estas mal pli alta ol en Mexico, sed pli alta ol en Uso. Um, do tio estas baza afero pri uh, Guatemala. Nun mi preparo la um, temo in kiu uh, estas kioni oni bezonas por clarigi la historiam de Guatemala. Do estas castoi in Guatemala, cilan en multae uh, latinae Americoi landoi. Unue estas la peninsulares. Versane tre boni sias che ciam estes la grito de Dolores, oni ni tiam shatis la peninsulares. Ca estis razono por cialo por tio. Char la peninsulares habis tiu la avantagioi, est posedis multan, kai uh, uh, regis a london uh, ehm, netre a fam kai la peninsularis es la criollos ki nascigis en uh, la amerikoi sed ili habas puron europeon sangu ili es simila a la colonianae en insomma do <laughs> ili anca ne tion sorgas pri la indigenoi kai la aliai homoi kiu ne havas tia na Um, poste estas la mestizoi kien en, en uh, Guatemala oni nomis ladinos. Um, Celcai de uh, ili ne estas mestizoi, estes maioi, sed ili ne vivas de la maniero de la maioi. Um, poste Eh, en la indigenae eh, estis la caciques, que estes la nobelae, cae la ordinarae indigenae, mal nobelae. Cae la ili estes tre fragmentitae, ili labores kiel sclavoi, ili vivis en comunumoi. En 1870 estes 70% kiel estes mis maioi, kai 30 procento ki vas tas mestizo. Nun a filagul kulturo, la kulturo as tre grava, pero a en multa de latinia amerika e landoi, mi remarki si era ke es si vespero ke la homo es vestita ki a terateniento ki ki vas tas homo ki ki havas grandan bienon regis la bienum, cae habis tiu chapon, cae etc. Tio plu. Um, ne estes vestite ciel indigeno. Um, <clears throat> do, la agricultura se tre grava ferro in Guatemala. Um, la, la maio estes iam bilonge agricultura popolo. Um, la colonianoi ne estes tre afablai con <laughs> indigenoi ili forprenis la plej bonan kampojn kaj ili ricevis la rajton al la labori de iu majoj per la encomienda kaj repartimiento. Um, la bestoj de la kolonianoj formanĝis la kultivaĵon de la majoj kaj iu uh, majoj proponis fuĝi al la montaro pro la fakto ke <laughs> ne povas vivi en tiu lokon kun la kolonianoj. Um, sed poste la dominicano e reinstalis la maion de la multa villageto e al pli grande villaggio tu oni nomas reducciones. <coughs> en la uh, 1600 iaroi la maioi multa maioi reinis a la village getoi char la um, uh, ecclesio estas iom più ma forta do ne plus povas uh, altrude uh, metti la homo nel en granda in villaggio um estas tia afero kun oni non nomis uh, tira baldia campo e forgetito se mi mi che mi unue uh, faris mi prelegon mi usas la uh, vorton terro en uh, esperanto se diris tio estas uh, fuscia oni devas <laughs> usi campo do protio mi fa, fa mi pli par, plei parte usi campo sed foie ancao terbienon uh, eh, au foie um, ehm, exteron um, ehm, kai um, ehm, do vi boni comprens ki, ki u asas sed uh, la campo e um, kaj la bieno de la eklezio estas vendite fare de la registaro en la <clears throat> mil dios jaro. Tio estas tre grava afero, ĉar la indigenoj eble skuzi tiajn terojn, kiam ili apartenas al la cattolica ecclesia. Sed poste, chiamoni for forvendis por uh, la lando, uh, ili ne plu povas Estas tre granda firmao, uh, ki nomigis UFCO, United Fruit Company, de Usono, <coughs> kai en 1944 tiu firmao potseris pli de terra o la plei mal ricca de la popola. Do i potseris 17% procento de la sema tagoi terroi en 1952. Uf ne uzis now that de of the CI income Um till at least in in Harvey play born on uh result on an AI income point to me. Usa set bonus um mal as a small mal de de you to no ali ai homo Um la Registaro de Arabens que assassin 1940 uh, 1950 um, acetis campoin de Ufko cae istonis ilin ala malriciulo. La registar post Arabens, estes contra revolucio, redonis la campoin al Ufko. Ec en la pace accordo estes, estes 30 chiaro civila milito in, Guatemala. Tiu finigis cun pats accordo in 1996, nau sent nau qui in inter alia afero la gravetum de la distonai de la campo. Do, anca, alia grava afero, la cattolica, la ecclesia cattolica in Guatemala. Ciel mi dis, uh, estes ma pli cattolicae in Guatemala ol il porcentaggio ol in Mexico, se multipli o in Sonoma. Do, vi sias che ciam la hispano e venis al Americo, i diris, bone, ni, ni comportis la bonan religion, vi, <laughs> vi, vi uh, sovagia in indigeno e vi, vi besonas nian religion. <laughs> Do, ili uh, instruis <laughs> en tiu religion. Cai en tiu tempo, en, estes la tempo, post quam la his, la hispana reconqueris la uh, hispanio de la araboi uh, ili estis tre forta la la uh, catolica ecclesia estis tre forta sed poste ili iom malfortigis kai quam estas la franca revolucio um, estas tiu ideo de liberalismo pri kiun mi poste iom priparolis kiu uh, pensis ke la katolika eklezio estas tre granda malhelpo por la progreso de la lando kaj pro tio ili, ili forprenas bienojn kaj privilegiojn de la uh, eklezio katolika kaj oni povas pensi ke tio estas progresema uh, afero sed fakte ankaŭ tio signifas che lando e quo appartenis la cattolica ecclesia ne plu estas usebla por la indigena do ne la indigena ne shat est um kai poste uh, la conservatuule reestigis estigis multa privilegio in de la ecclesia cattolica kai um en la uh, multe poste en mil Nelson Quar de Mil Nelson Quinde Quar la episcopo de la uh, Catolica Ecclesio attacas tre forte attacas la registaron de Arabello kai Arabens. still estas la socialista um registar um poste esta tiu dua Vaticano en la kiu forte influis la Catolica Ecclesio kai gisli <clears throat> in esti iom pli maldextra politike kaj eh, la usonanoj plu eh, subtenis la protestanta. <clears throat> Alia afero, kio anko estas tre grava, estas la soldataro. La soldataro estas... En la, en la ne estas soldataro. Do estas praktike ka, haosa afero. Cio ni ne povas Eh, la, la registaro ne havas iun por subteni. Um, do la liberalismo uloi <laughs> tre rapide comprenis che on, oni besonas soldataro. Um, ehm, kai oni et povas diri che la soldataro es tre grava institucio de la liberalismo et se tio shainas esti iun stranga char um, ehm, Ciam oni havis ehm, tiu armeo, oni povas enconduci shangioin, et si la popolo ne shatas la shangioin. Cai <laughs> uh, ehm, ancao estes eblezo por multe mestizoi gaini monan cae educi sin. Cai ancao tio estes eblezo por mm, uh, aldoni plide de dividoi inter la popoloi la popoli ki ki juis de monon ki venis de la um, soldataro ka la alia ki ne juis tio um esas konflikte en de la soldataro ka charles tre granda afero esas maljunai ka junai soldata in ili ne ciam san opinias fakte generalen ne sam opinias anco estes dextrulae cae maldextrulae. Do, char estes granda afero, la soldataro, estes multae diversae opinioi en la soldataro. Cae multae cio ocasis en la historio de Guatemala, estes batalo, bataloi ene de la soldataro. Multae presidente estes generaloi, estes multae stat renversoi, la polizaro, estes ec hodia oni diris tion, sen utila cae coropia, Doni oni besonas la soldatara por fari aferen. Mi ec si es exemple, tu estes, ne estes la soldatara che oni usas, tus usis por repreni la havenum de Lazaro Cárdenas, uh, eh, ili, ili estes plei, oni povas plei fidi pri ilin, o pri la, la Um, Do, uh, nun liberalismo che mi dire sti la tre tre gala afero per la storia del latino americo kai guatemala do <laughs> mi mi shine sa mi che la liberalismo el venis de la franza revolucio kai simila afero en tiu tempo kai es es das la uh, caratteristico del liberalismo tre forte credo nel libero mercato privata posedo, individuismo, successo es sinonimo de ricerzo, oni fidis en la ratio, um, oni credis je natura legio, tiu es la politico de la burgiaro, one unue batalis contra la monarchio, sed poste contra la socialismo. Unue oni ili estis tre democratai, sed se estes problemoi, no bone oni ji i uh, do or dem or the name the ne nesta steel grava por la liberalismoi, liberalismuloi, liberalis buloy say the very nesta democrat chaili pli bone la popolo ili as ta intelligent homo <laughs> um bone nun ni avera la historia di guatemala uh, el el this, la historia de Latinoamérica comienza justo post la reconquista uh, de, uh, la, de Hispanio uh, en 1492, uh, uh, esta es el Tratado de Granada, que este es la fino de la Araba um, presence, est, estado en, en Hispanio. en mil uh, eh, quincent tri, Pedro de Alvarado, qui estas un laboranto de conate de vi, versaine, Hernán Cortés, conqueris Guatemala. Que oni ebbes diri, mi pensas, que uh, eh, Pedro de Alvarado estas ecch pli acha homo ol Hernán Cortés. <laughs> Kaj tio estas stranga pero Eĉ hodiaŭ estas uh, lingva lernejo en Guatemalo kiu nomas nomiĝas Dan Pedro de Alvarado Alvarado um, lingvo lernejo. <laughs> Kaj a mi estas kiel havi uh, Adolf Hitler lingvo lernejo. <laughs> Bone. Um, kiel mi diris estas tiaj reducciones en kio oni klopodis uh, um, uh, preni la, la indigenoi per in più grande villaggio. Poste en mil uh, sepcent, assess la fino de la Habsburgai regioi en uh, Hispanio. Kaj tio estes grava afero, char Habsburgai havas alien filosofian o la Bourbonai. Uh, la Bourbonai, la, la Habsburgai estes multe pli, mm, ilia lasis tion kion volis fari la la i i esas play favora a la um sen dependenza pli mal pli de la diversa parto de la imperio sed tio ne estas la caso con la Bourbona. Napoleone, Napoleone venkis la Bourbona en 1808 ok, kai tui post tio hazarde estas la grito de Dolores en mexiquia Uh, Postio estas la nova constitucio liberal de Cádiz en Hispanio. No, mi devas confesi que mi estas uh, duon frans de ben, do pro tio mi ne estas tuta en neutrala que temas piel Napoleon. Sed, uh, <laughs> do, al mi, mi, mi, io mette ne comprenis kiel la, uh, liberali de Cadiz ne ne shatis Napoleon. Selili ne shatis Napoleon. Um, char Napoleon estes liberal, liberalis mulo. Um, poste, en 1821, estas la sendependa imperio Mexico, de Mexico. Kai tio estes tre al centri al centri gemma. Kai uh, più ne placis alla, alla Centro America e parto della imperio. Do, pos du jarai, estes la sendependenzo de la provinza in Ugita e de Centra America. Cai poste estes multae aliae uh, um, for iru de la <laughs> for iroi de la de la mexica uh, um, imperio au mexica uh, lando En 1830 fin, estes la s'independentio di Texaso. En 1838, la Republica Federal de centro america tio estes la Uniginta e Provincoi, disigis. Et parton de Guatemala, tio quia ho dia estes Guatemala, volis eh, eliri de Guatemala, <laughs> sed tio General Rafael Carrera conqueris la ĉefurbo de tiu parto kio estas Quetzaltenango, anca nomiĝas Xela. Um, en 1841 unu estas la sendependeco de Yucatán. Ehm, poste uh, General Rafael Carrera, quion <laughs> mi just pri mi ĵus parolis, estis la prezidanto de kvardek gis ĝis sesdek sufficient longa tempo che li sta conservativulo said um ehm, nestas pro a parte ai mm, filosofi eh chi ha voi sta charles sta condemn tiel maniere ili povas havi la subtenon de la indigeno e ne shatas la facton che la liberalismuloi forprenis la landon in ili antaue usi do ili, ili juist la sutenon de la katolica eclesio cae, anca de la multa indigena um, <coughs> en 1847 se estas la comenzo de la milito de caso en Yucatán Tio estes maio e contra europanoi, en mil oxen usono stelis de Mexico, Californion, Nevalon, Utah, Arizona, Texas, che Nuova Mexico. Ci vi bone a vistio no eh, Orlando. Ci <laughs> vi non. Bone, poste uh, mil oxen findec octis, mil Benito Juarez, qui estes liberalis mulo, in Mexico, en mil oxen findec eh, uh, naus, estes la tractato con Anglio pri Belizo do tio estas fare de signor Carrera kiu ricevis helpon kiam ili conqueris Los Altos tiu parto de Guatemala kiu volis separi ili ricevis helpon de la Britoi sed poste ili havas traktaton con la Britoi hmm. <laughs> stranga afero uh, <laughs> do post uh, Carrera estis liberalismulo general Ruf, uh, Rufino Barrios. Kaj li estas uh, li faris multan, en la li ŝanĝis multon kion Rafael Carrera uh, faris en la direkcio uh, kiu estas plej liberala. Uh, li enkondikas uh, li en creis tiu Escuela politecnica, kiu estas tre grava por la soldataro kai multai alia feroi por preni stero in de la ecclesia catholicum. catholicon uh, ah, kai in tiu tempo es es alia homo kiu vi versani konis porfirio dias kiu anka es es liberalismo sed char oni povas esti liberalismulo sen sen esti amico con alia liberalismulo ili ne amico de Barrios. Ah, uh, acá estas contra la Francia interveno en México. Ah, ok. okay. Eh, uh, ah. para Roxe, char. Acá eh Francia mul francema. Ah, yes, y sí es que li li ah, eh Chulin de construir esa feria que similar a que va Palacio de Bellas Artes. Yes. Um, Yo el ángel del emprendedor, la, las... Ah, como. Pues <laughs> do poste es fino de la brita subteno de la maya estado en Yucatán. Uh, ah, do tio es es buena por Mexico. Uh, ah, kai poste es es alia liberalismulo en, uh, ah, en Guatemala, kio anco es es presidente de un suficio longa tempo kai en tiu tempo anko estas la creo de tiu UFCO, United Fruit Company. Uh, tiu firmao estas tre tre grava en la historia de, de Guatemala. Ili, kiel mi diris, ili uh, ah, potseris amasum de, de terbienoi. Kai ili ecz, <laughs> la, la presidente del el libro de Smulek credis che bone, uh, oni invitu la, la frendulae uh, veni in nia landoi, kai poste la ne progressos, kai uh, ciu estes uh, bon. Do, ili, ili tre multe laboris con Ufco, ili donis al Ufco la permeson uh, estri la, um, la, la core, coreo, la, la posta servo, uh, kai multe alia eferoi. Um, la traina servo kai multa alia per estas um, posedajon de ufco. um anko estas ke mi diris Guatemala el beniste um tiu unu indita provinco kai post la decidio de decidio de tiu unuiginta indita provinco i chama sas tiu sonjo tiu revo, pri la restijo de unuiginta provinzo. Charlie Bonnie reconis che mal grande Irlanda ne ha vas molto chance nel mondo. Um do oni ha, ha vistio unuiginta unionista partio. En Mexico as la Cristero Milito. Dios es tempo en que es forte batalo con la Ecclesia Cattolica, católica, kai la liberalismo loi uh, ah, <clears throat> kai tio estas la pero en en Mexico kai estas la civila milito en Hispanio tio estas kun la socialisto kai la katolika eklezio kai ankaŭ estas simila batalo en Guatemala kia mi diris la episkopo de uh, Guatemala subtenis la homo e kiu volas elpeli la socialisto de Guatemala um, anca estas tiu mi uzis tiu letero por monti tiu estas liberalismuloi, socialistoi, konservativuloj uh, ah, do mi mi opinias que Lázaro Cárdenas estis uh, socialisto. Ah, li estis en Mexikio en tiu tempo. Um, estas Francisco Franco. Um, mi, mi iom demandis al iu, SS Elbeke, Francisco Franco, Tim Longe, Estris, Hispania. Kaj oni diz, ke post la dua mon uh, Eisenhower, de Lusono, tre forte subtenis, uh, Franco. Unue, ne, se poste, yes. Ili tre rapide uh, decidis, ke Franco estes amico de Lusono. Fakti estas, Eisenhower, ki anka ob habis uh, uh, que laboris Boris en el día registrado que subtenis la ataque un contra Arabes en Guatemala. um, estas multi constit nova constitución en Guatemala. Ehm uh, en 1000 uh, es eh for the queen es es nova constitución constitución que tiene estas just post que just post quem oni elpelis pelis general Jorge Ubico, qui was as liberalism ulo. Uh, ehm, general, general Jorge Ubico, um, ehm, qui el vividis ancao este longe presidento en, en Guatemala. Do, oni sis que oni ne tu volas. <laughs> Oni volas changio. Oni volas iun mal simila. Juste quiel oni volis iun mal post mia amico Porfirio Diaz. Ehm, do, um, tio che ocasi sen Guatemala estes, che estes socialisma professoro che reven, revenis de Argentino, che nomigis Juan José Arabel. E li estes socialista. Cai usono vidis che estes mm, problemo in la mondo povas esti ca estes malamitae nandoi, tre proximum de Osona. Et tio non e, tuti ne volas. <laughs> Pro tio ni starigas tio Lerneo de la Americoi, en Panama, quio estas, nomigias, School for the Americans. Ca ah, la idea estas influi la solvatarro de la diversae Latina-Americae por pur certigi che li faris la bonan afero che li havas la bona politica che li su tenas il do che ho occasis Um, ehm, Arabens distonis multae landoi alla, alla um, indigenoi uh, qiu antaoi um, appartenis al ehm, eh, ehm, Ufco. Hmm, tio ne placas al Ufco. Cai Ufco hazarde habis bonan amikon en la usona registaro, la gefratai Dallas, John Foster Dallas, kaj lia frato. Unu estas en la SOIA, kaj la alia en la Departamento de Ŝtato. Do estas tre grav gravaj homoj, kaj li estas akciulo en tiu UFCO. Do ili tre, tre bone reconis la intereson de UFCO. Kaj kiel mi diris, ankaŭ la episkopo de Guatemala, a uh, tre forte contrauis la uh, uh, fero la registaro de Arabens e Arabel principe uh, Arabens Charles it says you uh, socialismo ol all uh, all Arabel uh, do es is invado in Milnaus uh, Quindecar de Ufco kai la usono sia se uh, ya so ya kai io metti similas al tio che occases con madero uh, in mexico esas la usona ambas uh, am ambassador che helpis for peli madero de mexico kai anca esas la usona uh, ambassador ambassador of for 4 uh, Arabens de uh, Guatemala. Pardon, esti la sama? Yes, es la sama, ni es. Sed est es simila afera. Es es mal sama e homo. Sed est es simila homo. Yes. Do, cae es es mute pli mal frue. La, uh, uh, uh Madero es es antau. Yes, yes. Okay. Yeah. Um, sed la idea es la sama, che usono povas diri, bone, Piru. <laughs> Ah. Do. Um and Mil Nelson Kindek says to uh, in 1956, successes is Nova constitutio. One chance for arabens, i e ne habis they have la saman sorton kiel kia Maria. Ah uh, on i Um kai um sed oni multigis la homo kiu uh, uh, estris tiun au uh, kiu estas de tiu um, uh, poste ili ili oni oni uh, oni ne eĉ hodiaŭ ne scias mortigis sed iu um, poste venis tiu Miguel Nicodoras Fuentes um kai vi persone ses multi tro unen por memoria tion sed estas conflicto en tiu yaroi findek ok dis findek now entre Mexico kai Guatemala um kai um estas la tempo en kiu uh, Lopez Mateos ki mi ankaŭ nomis socialisto um estis prezidento en Mexico kai tiu tre eh usonetsa <laughs> usonema homo estas generalo estas presidente en en Guatemala do ili ili azardi ne bone eh, intercompetitions <laughs> kai estas conflicto entre la du lando oni tiu generalo ankaŭ ebligis la uzo de Guatemala kiel lando por fari la invado de la golfeto de porcoi en Cuba kai tio til ne tio placha sal kelkai Guatemala um ehm, sed i faris um ehm, anko estas tia religia protestanto organizo kiu alvenis en Guatemala en tio tempo la protestanto estas tre utila por la liberalismo lo chali contrales la katolika ecclesia. sed um <clears throat> Estas ech play utile que am tiu stil uh, batalo contra la socialismo oni povas en conduki ti ai uh, usona i protestanta Do estas la uh, ti anomata uh, Latino America Mission, Latin American Mission, kai um, la alia ki u estas, ups, havas sufiĉan tempon. Um, <laughs> ehm, bone. Um, ĉu focus povus pli grandigi la... Pli... grandigi la... La, la bildon? Yes. Um, ehm, eh, povas esti... Ok, vi... Ah! Danke. <laughs> Bueno, no podía. Bueno, eh dog um, um ti vas a salir protestante organizo que esta skill uh, evangelizo a fondo primordial um que va venir en Guatemala por uh de nuevo uh, al portilla bonan religio uh, sed ci foe ne estas la katolika la katolika religio um ehm, do en uh, mil uh, estas tiu revolucio en kubo et en de vikonasti yes yes kvija um <laughs> Ka kiel mi diris estas tiu dua Vatikano en kiu la katolika eklezio iom ŝanĝis la sinteno al la economica e ca socia e apero ili igis malpli conservativa ca play favora alla idea che oni bezonas justezo por la homo en tiu ci vivo um, ancora estas nova constitucio che mi diris estas amaso de nova constitucio in Guatemala um, ehm, ca poste estas tre uh, eh, streccia uh, parto de la historia de Guatemala. Tio esas kiel mi diris jam en mil uh, nausen seste comensis la civila milito, kiu daris tridec jaroi en Guatemala. Do, um, tio esas tempo en tio esas tre uh, forta batalo, kai multae homoi mortis. Um, um, en mil sestec uh, uh septec ses estes ter tremoi tre tre grava ter tremoi in Guatemala can uh, do tri three if mortis kai estes miliona de homo que estes sento kai la protestante organizoi bone comprendes que tio estes tre grava um, uh, ebletso por ili a kiri a kiri pli de subteno and uh Guatemala. Do it multan help is for send on my homoy kind of homoy to super uh situation. La San Benito went Nicaragua uh to the post. Um do and and uh mil now sent septic ok just mil now sent ok um estas la play letala parto de la civila milito. Estas tiu general Romeo, Romeo Lucas Garcia. Mi montras al di poste uh, ehm, uh, ehm, graficajon kiu, kiu uh, ehm, plei clarigos tiu. Se tiu estas la plei letala parto de la civila milito. Estas tiu panzos masacro, tiu estas masacro in villaggio, anca masacro en la, uh, en la hispana ambasado, um poste est tiu general rios mont qui anta quelque uh, tempo qui anta un po in de tempo uh, et um, on i on i li culpis sed on ancora ne uh, punis li uh, char estas estes estas homo et tiu, estas en bala malo estas tre grava afero que oni decidis de li culpis sed estes homenti de iste neon, rait es farig, ne rait es farig tion, jo, oni vidas tion kio casas, sed, um, <clears throat> tamen, etc la facto che oni friparolis tion, es est tre grava afero. Do tiu general Rios Mont, es est de Ronald Reagan, li, es est interesse, char, li antaue antaue ol uh, tiu ŝtato verso ili estis kandidato por prezidanto kai li estas maldekstra kandidato por prezidanto sed perdis pro verŝajne pro um, trukoj ke oni oni oni verŝajne ŝtelis la la elekton um, kiam ili perdis sed mi pensis che che mi lias mal extrui e eble ancora ne as membro de la pentecostola ecclesia che ili estes poste um do li estis presidente du yaro solamente du nur nur du yaro um li um alvenis en staten verso kai eliris en staten verso um <laughs> Li estes membro de Usona Ecclesio Pentecostal. Um, ehm, ili forte uh, eh, fares grande campanio contra la corrupta. Cai tiu eses bona afero, cai oni, oni, oni povas diri ca eses multai homoi ki eble, eble la statu adverso ki u forpedis li, iu mette ben istitio, ca li havas multai malamico pro lia campanio pro la corrupta cha la homo e la indigeno e la alia homo e kiu mortigis ne havas la potencon a uh, fari statun vers to as as homo e havas sufficient ran and potencon faris fari statun vers um anko fari is kampanjo la gei multe de ili estis um es tis indigeno uh, tiu kampanjo nomigis fusilis uh, fusilis kai Frioles. Uh, do ili distonis Eh, papiloi kai anka manjajo do ala indigeno um, ehm, en 1980 fin finis this nova constitucio qui ancora estas ah Guatemala um, ehm, oni introducis aferon qui vi conis en Mexico en la ne reelectado de la presidente du ronde tio no oni ne havas en Mexico en la electo de presidente eh, kai interesse <laughs> neniam gainas la sama partio du foie tio no oni anco ne havas en <laughs> Mexico Mexico ehm, uh, kai es stranga afero sed es es ligita con tio che um, ehm, la SS multipartio en en Guatemala ca la partio presca ad partenas a la candidato de presidente por la presidenta ca che una presidenta la SS electita e li ne po povas esti retita ca li anche ne volas redani la partion ma la ia homo. Do, fino de la partio <laughs> <laughs> ehm um, ca um, ehm, tio kio okazas estas ke per tio kiu ne gajnis kiu pas kiu perdis passin foje nun povas gajni ĉar alia homo ne plu povas uh, gajni li estas uh, ne plu rajtas esti elektata um, ehm, estas alia per kiu kiu estas tre grava por Guatemalo kaj Latino Ameriko la disfalo de um, char ne plus as patalo inter usono ka sovietio do en usono ne plus as tiun grave su teni la a contraulo de de sovietio uh en 1996 al sent now of sabino de la civila milito um en en uh du estas iu acordo de liber mercado con Centro americo kai la Repubblica dominicana uh, en 2000 ses iu homo kiu vi eble conas, Felipe Calderon prezidanto de Mexico komencis sian militon kontraŭ la narcotraficanton, kaj tio havas malbonan efikon en, en Guatemala en 2000 sep niai amicoi los zetas <laughs> alvenis in Guatemala cae mm, ili ne esas tiel afablai homoi to <laughs> esas multai homoi kiu que mortis pri patilado et cartil plu, que o postio. Um, en du mil alvenis iu socialis, sociademocrata, uh, presidenta Alvaro Colom, kai mi habas programan, exemple, kiel mi familia progresa, kiu uh, ofertas finanzan helpon por la malvichu. Que tio as as cal partido de Guatemala, Vi povas vidi que as amason de on partido. Tio partido exemple estas tuta novel partido que eh uh, existe por la uh, pasit uh, que es la dua play for the partido en la pasint Guatemala. Eso es interesa que es humanismo que subtenas la Yes, still I'm going to this se tiu asas eh, tiu eh, pro la la perforto tiu existas nun pro amico e tiu las zetas en en Guatemala multai estas tre mal felicia volas iu stranga eh, forta ago contra la la crimulo do pro tio, esta subteno ech en humanista e partio de mortpuno Tio estes la elec, vi povas vidi eh, kiel eh, do alvaro colon perdis, perdis, gainis. Oscar eh, Berger perdis, gainis. Cai Otto Perez Molina perdis, gainis. Tio <laughs> estes tiu, nor estes calcae voce tonare, estes um, tio estas alia afero kiu rilatas al la hot al um, uh, Guatemala Bolivia um, do vi povas vidi ke la imposto um, uh, compare alla malneta in landa producto o tio estas la mer kiu mi antaŭ uh, um, mencis um, la PIB um, tio estas tre mal alta <laughs> en Guatemala estas preskaŭ kiel hate Haitio do tiu tre plachas al la a la firmao sed ne obligas a monon por por fari iu nai Uh, por helpi la malbriciuloin, por uh, ah, mal helpi la crimuloin, por fari di una. Uh, Oni ne havas moge. Ah, uh, vi conis eh, Latino-Americo barometro. Uh, ah, tu estas la... Um, uh, tu montras la diversa e Latino-America landoe, o ne diverse la ni diru uh, centro kai nord america lando uh, kiu uh, uh, la tu uh, tu la homo estas contenta o ne de sia demokratio ke vi povas vidi ke <laughs> um, oni ne estas tre contenta en Mexico en Mexico sed ankaŭ ne estas tre contenta en Guatemala Quanto a essas tio amasso de partio, oni ne estas tre contenta. Es ist grande quanto de homo justus na satisfech. <laughs> Kai mal grande quanto justus muy satisfech. Um, tio estas alia afero qui relatas a la perforto en la diversa landoi, do povas vidi che in Guatemala è sufficiente alta, è più alta o in Mexico la quanto de mortigo pro logian, logianto pro iaro. Um, ehm, se es non più alta o uh, eh, Honduro che in Salvador. Tio es la MEP uh, eh, malnete in, in la del prodotto pro capo de Guatemala. Um, nun, Gi estas ji ehm, estas malpli alta ol tiu de Salvador. Ehm kompreneble non pli alta ol tiu de Mexico kaj Costa Rica. Costa Rica estas la plej riĉa riĉa um, ehm, centro America. Um, ehm, La Lojantaro ancora sufficiente rapide crescas in Guatemala. Molte più rapide ol ol aliai centro ah, America. Ah. Uh, ah, tio montras che la, la Guatemala ne fidas uh, uh, je ilia registaro. Um, tio estas malfido, tio estas um, <laughs> ancao en la politica e partio. Okay? Ancao en la youth system um, <laughs> do um tio as as nur por monte que el mi monte diris lucas garcia as la tempo en kiu la quanto de morta in portidito e carmala perido perigi perigo as as play out poste as as the play as frios mon said la granda commenso la granda salto as this uh, eh, lucas garcia um ehm, okay Uh, tio estas la masakro en la diversa departemento do la kish estas la uh, departamento en kiu estas la plej grande parto de masa kiu tio estas nur amuzaĵo ĝi estas por doni la gusto de Guatemala estas konstruaĵoj kiu kun beton blokoj kiu estas tre disvastigitaj dis tio estas por <laughs> ebligi konstrui poste mi mi demandis kiel oni havis tion oh estas por ebligi konstrui poste sed intertempe oni povis uzi ĝin por pendigi das das <laughs> ehm, anka oni oni havis tion fortan influon de la diversa ecclesia to tio estas tre ofta afero tio diris regalo de dios en, en la veterilo. Oni ne vol, oni voles ke la homoj ne eh uh, mal la lokon sed ne funkcias. uh, <laughs> oni forjeti tio anka la ses kulpo de la sono. En la usono firma vendis ti ai plasticajo kai la homoj ki kutimigi al magi fruktoj kai banan kai posti forjeti la shalo que ne, o nem forjeto da ne, que la o nem que restas gis ciam! e o alia ali a ferro que é Oni diris ke la, la uh, sango de, de Cristo shirmas la leneo, sed, tamen, estes utila habi pictrato. <laughs> Well, um, privat, private lernejo instruis la anglon, pensas ke tio estas ankaŭ sufiĉe ofta afero ĉi tie. Tio estas kelkaj fondoj, fondoj kiam mi uzis por mi. Tio estas. Mi atau cercai uh, eh, monatoi. Parte atau la, la electo de Obama here, la nuova electo de Obama, eh, la situazione caiaco è la tua, la politica situazione che sono farigis è che streccia, la -huh. la yes. de electrigio de, de persone che il Mitt Romney, esempio, estis multa e rano e e mi grinto e eh, mi sono oh, sentis che è sostaggero con mia lubico e mi sono ok e mi disse ti ci vamo e le figlie e le devo e mi grinto e noi yes e mi dici so mi disse su tanto un po' il bing e mi disse e mi disse e mi disse e mi se e mi disse e mi disse tie eh, visesis la latinamerica la vi ci am eh, shadis kai autis che costa rico estas yes uh, yes yes yes se via col uh, eh, trovis tiu esploro che vi faris che Guatemala trovigas intelerando e chi è la homo la leggiato racconta che lì è stato più felice che che io io tropica paradiso ti kai eh, do mi diris che lo mezzo che ci tutte rifusi si se ci ci molte timas eh, mil, milita in eh, puccio in eh, kai e va stabile e eh, ci tipo spezzino nu milita uh, eh, stato in verso tu estas la passante tinio ne più occasi sen en en guatemala se um, tamen estas tiu perforte tiu estas sufice mal no? Sed tu notas que la homo la homo estas alicia en tiu senso. Eh. La estas multaj homoj kiuj tre forte credis je iu religio, kaj tiu povas doni al ili ah. Eh, iom. Bedaŭrinde ni estas ateisto. <laughs> Eh, Mark, vi comentis que eh, vi jam presentis tiun prelegon en alia loco en Chicago. Kiu estis la reago de via yeah, ŝi cantaro tie fakte eh? <laughs> ah, mi estas ah, tiom da homo ĉar mia klubo estas sufiĉe malgranda uh, mi um, la homoj aŭskultis kaj fakte kiel tiel ĉi foje ne estas tiom da tempo por estas sufiĉe longa prelego do ne estas sufiĉe tem, uh, multan de tempo por multaj reagoj do mi fakte faris la prelegon kaj <laughs> for years. Se llevan esos problemas no solo limpios, solo esas tías la pieza y te la ponen banco y esas que o me capaz las pariciones, se de menos capaz las dirigiones, este sentimos que hoy, bueno, puros libros. Yes, yes, two, two problems. Only boas tiri multa e afero. Che non è necessario. Io un troito, se. No, la lingua del civilizza eh, dialogo, cioè se vi... mi me uh, eh, racconto pri homo kiu ne conas bone conas la anglo. Do li, li eniris tra la limo, ca i volas eh, esti afabla homo. Do kiam oni ricevis tiu uh, papero de, de la lan... de la lan land gardistoi, ili ciam diris yes, do. Tu vi intensis mortigi la presidento? Yes. <laughs> Tio non ne esciatas. Ma fatte a Peter Lachers, ne è in sta buona natura? In fact, in fact, this iu clarigo ie in la the che chi we call it. And this fatto a regulo che, we have to chi to all of us, che mi avesse se più uh, controllato a fare del linker disco cioè se le essa assolute ne è stato ne ne lo vide poi e eh, Ah, questi sarcasmo e vi mi ha mi mi ha sentito avvocato che poi di che ho povas studi la la defendo de animus giocarmi che significa che eh, mi scelsi ne? deve mi vedevo puri di mi scelsi se e la con la controllisto ad illusionante. Sì, io ofte habi potenza in chi con il mal facile controllas. Kai vi commentis che io persona diris chu, Guatemala, estas en Afriko? Tú yes. estas certo o vero? Ne, tio, espero, iu collaboranto de mi, de manis, oh, vi, vi, kiam vi planis iri al Guatemala, oh, vi planis iri al Guatemala, tu estas en Afriko? Ah! <laughs> Guerras ahogadas, muertas. México. En Guerra México, ¿estás en así o qué es? México. Se ve que la deca play turismo al lado de la mundo. En uno día uno de la playa que no solo. Mi labor es con Yurulino. Mexic de Vera. Dos piezas Hernández. Mexic de Vera. Diplomito de Universitato de Berkeley, che è stata una la play eh, grave università del Lando, che poi ci picchite de, le grandi accusenzo de mani sabbi, che che via, è Ului, ci vi eh, parlo la sla cuba in cubo. Ora mi credo che questa è buona de mani. <laughs> La cuba si minas la hispana. De de ne mate la Mexica. <laughs> Mi ne cia. Mi esti se la Sorbono en Paris, la Sorbono. En curso. Kai Franco Fra, Franco i parola tre normale. Ah, yo mi parola da America. Parola da Brasile. En la Sorbono. La Brasile. Yes. La la americana la brasila esa esa sí un verde de de Cuba

fakte li parolis pri usono se sam eh, validas por Europa devas lerni al proximiti kaj konatiĝi kun la sunduloj por ke ili estu respektema ĉar pro nescio eblas eh, fari ĉiu tiajn aferojn pritrakti la aliajn homojn ke baldaŭ ili estus fekaĵo ĉu ne se la homo konatiĝas kun ili tio estas tio donas pli bone de vese por pat por pacho kai cum vivado ni americo ni americo ni americo esas tutte clare dirite che la gorduro devas al proximigi kai con atingi la sudulo porque vuol dire più più tratto di el tre, tre poesie esprimite in iu tre arta linguaggio in la hispana kai mi esperas che anche esperanto mi successis i momento trasdoni la artezon de la, de la lima. Este Do, dankon.